رأيته مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في نظرة الغصن إلا أن عاصفة هب هبت سموما فأمسى غير فيناني يا ناعم Allah Đele Šanuhu na mnogo mjesta u Koranu nas upozorava da vodimo računa šta govorimo jer svaka je zapisana ماذا دهاك احكي لي عل الحديث معي مجفف عنك بعض المدمع القاني Pitaju ljudi gdje bunar u koga je bačen Jusuf a.s. Gdje je Salihova deva, gdje je ta stjena bila? Gdje je Nuhova lađa, gdje je pećina ke? Gdje je Musao štab? Kako se zvao čustvo koji je bio sa Ashabu ke? فالصدر ملتهب A ne znaju osnovne temeljne stvari koje su vezane za iman, islam, ihsan, da ne govorimo onda u fikskim propisima kako se snalazimo često kao slon u prodavnici kristala. وإيماني يا عم مات أبي في خير معركة وما بكيت عليه مثل أوطاني قد مات يدفع عني I zato se posebno akcena stavlja da zatvorimo svoje jezike i zabranimo im gibet. Jer gibet i nenibet su veliki grijesi. To su grijesi koji nemaju dunjaluškog sultana u smislu da imaju šerijetsku kaznu na dunjaluku.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 svojoj knjizi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine ni ljude osim namjenski, to jeste da me obožavaju. Njega hvalimo subhanahu wa ta'ala, njega obožavamo i molimo ga dželle wa ala dovom da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo, da nam razotkrije laž pa da je se čuvamo. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i sve sljedenike Islama do sudnjega dana. A zatim, draga braćo i cijenene sestre, Molim Allaha te bareke o ta'ala da naše sastajanje i naše rastajanje bude samo radi Allaha te bareke o ta'ala kako bi dobili jednu od viza s kojom se može ući u džennet, a to su oni koji je teđale sun fila, oni koji sjede samo radi Allaha te bareke o ta'ala, slušaju Allahu, sun, Allahu vjeru, uče Kur'an, uče sunne poslanika, alaih salatu wassalam. Ne možemo, a da se ne osvrnemo na nemile informacije koje dolaze iz Belgije. Vidimo da taj narod koji želi da nas uči nekim ljudskim pravima i nekakvoj demokratiji koja je kufr, zbog stotinu žena, zamislite, molim vas lijepo, diže čitavu naciju i vrši refer referendum i usvaja zakon da se zabrani nikab u Belgiji.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 A kako će biti onda zadovoljni sa onima koji hoće svoju vjeru da upotpune? Ali mi svoju tugu jad usmjeravamo Allahu Tebareke wa ta'ala i njega subhanahu wa ta'ala molimo da nas pomogne protiv naroda nevjedičkog i da Allah Tebareke wa ta'ala što prije omogući muslimanima koji žive s nevjenicima slobodnu teritoriju gdje će suditi Allahov tabareke u ta'ala zakon i zastava Islama biti visoko da omogući tim muslimanima da se isele i da dođu i da žive sa vjenicima nije džaba Allah tabareke u ta'ala kazao Ja ejuha alledina amanu taku Allah wa kunu ma sadiqin O vjenici Bojte se Allaha tabareke wa ta'ala i budite sa iskrenima. Možda se pitate o čemu ćemo večeras govoriti. Koja bi to tema mogla biti zanimljiva? Svaka tema koja govori o islamu je zanimljiva. Samo treba napraviti preduvjete za predavanje, preduvjete za slušanje, kao što imaju preduvjeti za namaz, kao što imaju preduvjeti za hađ i druge ibadete. Tako imaju preduvjeti za slušanje i učenje Allahu te bareke ve taala vjere i onda sve bude slatko i prijatno. Govorićemo o jednom segmentu ili jednom organu koji je u ljudskom tijelu koji je jako može biti koristan i može biti opasan. Govorićemo o opasnosti jezika. Taj komad mesa u kome kosti nema taj komad mesa koji nekad može biti pola vjere, a nekad može biti čitav džehennem, da Allah te bareke o ta'ala sačuva. I zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, men admene lije, ma bejne lehjein, wa ma bejne riđlej, admentu lehu ljenne, ruahu l-Bukhari. Kaže poslanik alaih salatu wasalam, onaj ko mi garantuje, za ono što je između dvije brade, brkova i brade, i ono što je između dvije noge, ja mu garantujem džennet. I zato kaže Šehul Femin, da je tragao šta je druga, šta je druga polovina vjere, nakon što je analizirao hadise koji govore da je čestita vjernica pola vjere, našao je da je druga polovina vjere u jeziku koji ispravno, iskreno slavi Allaha tebareke wa ta'ala i obožava Allaha djelešanuhu. Pa odmah na početku molimo Allaha tebareke wa ta'ala da naše jezike sačuva od svega onoga što može narušiti našu vjeru i da, uli, da usmeri naše jezike u pravcu ove druge polovine kako bi se dopačali dženeta i u džennetu tim istim jezikom i dalje veličali Allaha tabareke wa subhanahu wa ta'ala. Allah Đerlešanuhu na mnogo mjesta u Kur'anu nas upozorava da vodimo računa šta govorimo, jer svaka je zapisana. I zato kaže Hasan al-Basri, najteže je zatvoriti u zatvor jezik. To je jedini zatvoreni koji konstantno pokušava da pobjene iz zatvora i da se dopača slobode i da onda udari po onim segmentima koji su strogo zabranjeni da njih se dotiče i da o njima govori. Kaže Allah tabarakevo ta'ala ma jelfidu min qavlin illa ledejhi raqibun atidz I on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nisu oni, da, a da pored njega nije onaj koji bdije. Znači, melek svaku riječ bilježi. وَيَقُولُونَ بِيَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وتقولون بأفواهكم ما ليس ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم i govorite svojim ustima o onome o čemu znanja nemate i mislite da su to tako sitne riječi, a to je veoma krupno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže poslanik alaih salatu wassalam u nama svima dobro poznatom hadisu Men kane ju'minu billahi wal jeumil ahir, fel je kul hajra, a ul jasmut. Ko vjeruje ko vjeruje Allaha i sudni dan, neka kaže ono što je dobro ili neka šuti. Znači, iz ovih samo nekoliko riječi objave, bile one iz Kur'ana ili sunneta, vidimo koja je odgovornost i koja opasnost često leži u ovom komadu mesa. Kaže uzvišeni la hajra fi ketiri min najwahum illa إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاع بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف nu'tihi ajran 'azima كاجة uzvišeni nema nikakve في u mnogim منهم تاينما تاينما osim kada se traži udjeljuje ili da se uspostavi sloga među ljudima وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْبَاتِ اللَّهِ Ako to sve radi da bi postigao Allahovo zadovoljstvo, فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا Takvima ćemo dati mnoge, mnoge nagrade. Došao je jedan čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme. Kale ređul lin nebije sallallahu alaihi ve selleme دلني على عمل يدخلني الجنة قال أمسك هذا وأشار إلى لسانه Došao je čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao u Allahov poslaniće uputi me na posao koji će me uvesti u džennet. Pa mu kaže poslanik alaihi salatu ve selam čuvaj ovo i pokazao je na njegov jezik. Pa je rekao nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme Teško se tež, teško se tvojoj majci zače ljudi izbog čega bivali bačeni u džehennem illa hasaide alsinatihim osim zbog onoga što su poželi bukvalno rečeno njihovi jezici To jeste ono što su njihovi jezici rekli od grijeha, rekli od harama, rekli od onoga što se ne smije jezicima kazati. Pa su posijali zlo koje će morati početi na onome svijetu da nas Allah tabarekevo ta'ala svega toga sačuva. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme kako je došlo oba sahiha od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, kaže poslanik alaih salatu wassalam, inna ređula le je tekelnemu bi kelimetin, kaže čovjek neće izboriti ili prozboriti riječ, a da zbog te riječi neće biti bačen u vatru. Eba'adan ima bejna il mešike u al-Maghrib. I u toliku dolinu, du, ili du, u toku, toliku dubinu, kao što je razmak između nebesa, između istoka i zapada. Subhanallah. A u rivajetu koji je došao kod Tirmizije, kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, inna ređula le jetekellemu bi kelimetin, la jera biha besa, juhva biha seba'ine harifatin nar. Čovjek će prozboriti riječ, kazat će riječ, kojoj ne daje nikakvu pažnju. Ne osjeća da je to nešto bitno ili važno što je kazao. A zbog te iste riječi će biti bačen u džehennem sebe'ina harifa. 70 godina ili 70 jeseni što simbolizira godine u vatru. Zbog čega? Zato što je rekao nešto što izaziva srđbu Allaha tebareke wa ta'ala i što je suprotno onome što izaziva zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Selef, najbolji ljudi svih vremena, najbolje tri generacije koje su zemljom hodile, ashabi, tabi'ini, tabi, tabi'ini, su dobro vodili računa o ovome organu. Čitav život su radili na tome da ga osude na doživotnu robiju, da bude iz rešetaka i da izlazi samo vikendom, da izlazi onda samo kada ima od tog izlaza jedna sigurnost od koje neće nimalo štete biti. Pa prime radi Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Znao je upatiti svoj jezik i reći ovaj hoće da me u džehennem odvede. Isto tako je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu zao reći, teško se tebi, reci dobro i veliki ćeš plijen osvojiti ili šuti, bit ćeš spašen. I znaj o jeziku da ćeš se ti toga dana kajati. Znači, pogledajmo kako je Selef razgovarao sa svojim jezikom, upućivao mu velike riječi kritike, želeći mu zaprijetiti i na taj način ga odgajati da bude svjestan Allahovog nagledanja, da bude svjestan da Allah sve vidi, da Allah sve čuje i da pred Allahom te barake u ta'ala valja debelo valja debelo odgovarati. Prenosi se kod televiziji od Ibn Omera Merfu'an da je kazao poslanik sallallahu alaihi ve selleme La tekfiru l-kelam bi gajri zikri Allah l-kelami bi gajri zikri ذكر الله lil للقلب وإن أبعد الناس عن الله القلب قلب القاسي kaže nemojte puno pričati osim spominjajući Allaha tebareke wa ta'ala znači drugim riječima ako hoćeš puno da papagajšiš spomini Allaha tebareke wa ta'ala Budi zakir, budi onaj koji puno Allaha tabareke wa ta'ala spominje. Jer kaže, puno spominjanja nečeg drugog osim zikra usmrćuje ili umrtvuje srce. A ono što najviše ljude odvraća od Allaha tebareke wa ta'ala je to tvrdo srce. I zato uzvišeni kaže, Ela bi zikri Allahi tapme innul kurub. Zaista spominjanjem Allaha tebareke wa ta'ala srca se smiruju. To jeste spominjanjem Allaha tebareke wa ta'ala srca se smekšavaju. Spominjanjem Allaha tebareke wa ta'ala srca plaču i puno Allahu tebareke wa ta'ala razmišljaju. A u protivnom srca koja spominju nekog drugog mimo Allaha dželešanuhu takva srca postaju tvrda i sa, samo iz jednog stanja još prelaze u tvrđe stanje la haula wa la kuvata illa billah. Rekao je Omar radijallahu ta'ala anhu, taj veliki abid, taj veliki pobožnjak, taj halifa koji se puno Allaha tabareke wa ta'ala bojao, koga je mogao nakautirat samo jedan ajet, čuo je Omar radijallahu ta'ala anhu, wa inna dine la waqi'a, zaista će se sudnji dan desiti i odmah unesli je spavu. Mogao je plakati i njegove suze su sebi napravile put. Napravile su sebi jažu ili korito kuda će teći. A sve to iz straha pred Allahom tebareke wa ta'ala i tog mekarnog srca koje je imao taj veliki čovjek. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu Men kethuna kelamuhu kethuna sakatahu ko puno priča, puno i ima padove, to jeste puno griješi. Omen ketule sakatahu, ketule zunubuhu, a ko puno ima padova, to jeste ko puno griješi, takav puno i grijeha pokusa. Omen ketule zunubuhu, kanet naru eula bihi, a kome prevladaju, s kim prevladaju grijesi, takom je najpriča vatra. Rekao je jedan drugi pobožnjak, Muhammed ibn Ađlan, kaže, innemel kelamu arba, kaže, govori je zbog četiri stvari, en tadkur Allah, da spominješ Allaha Đelešanuhu, wa takra al Kur'an, da učiš Kur'an, wa tes'alu an ilmin, fa tuhber bihi, da pitaš za znanje i budeš obaviješten o njemu, وأن تتكلم فيما يعنيك من أمر دنيا والدين إذا بيتاش إلي بريتاش أولمي شتوت سي تيتش إلي إنترسي أو دنيالك أو دنيالك إي أخيرتا وبروتينهم كاجي بولي bolje je da čutiš. Rekao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme kako je došlo kod imama Ahmeda u njegovom usnedu Kaže, la jestakimu imanu abdin hatta jestakime kalbuhu. Neće se ustabiliti iman čovjeka, Allahu a roba, dok mu se ne smiri i ne ustabiri njegovo srce. Vala jestakime kalbuhu hatta jestakime lisanuhu. A neće se ustabiliti njegovo srce, dok se ne ustabili, dok se ne ustabili njegov jezik. Kaže poslanik alaih salatu wasalam kako je došlo kod imama Tirmizije. Kaže poslanik alaih salatu wasalam Ida asbah ibn Adem fe inna a'daje kullaha tazkuru lis, tazkuru al lisan fe takulu Kaže kada osvane sin Ademov svi dijelovi tijela se obrate jeziku pa mu kaže ittaqillaha fina boj se u pogledu nas fa innama nahnu bike wa in asqatna اسقط, kaže zna i dobro da smo mi da ti nas predvodi, predvodiš pa ako nas ako padneš i mi ćemo sa tebom pasti a ako nas sačuvaš i mi ćemo sa tebom biti sačuvani znači jezik je predvodnik Jezik je, kako kaže Hasan al-Basri, on je emir tijela, pa ako on bude u redu, bit će i ostalo tijelo u redu. Nabrojat ćemo nekoliko opasnosti od jezika precizno, određena polja gdje dobro moramo povesti računa šta je s našim jezikom, da li ga u tom pogledu čuvamo, ili smo ga pustili, a jezik sam po sebi treba da bude iza zuba. I zato kažu naučnjaci da je Allah Želešanu dao čovjeku zube, da mu se ne bi, da ne bi ispazio taj jezik koji nije, nema u njemu ljepote. Njegovo mjesto je da udara iza zuba i pogađa, znači precizno gdje su harfovi, gdje su slova, da bi se razumijelo šta on govori i njegov je zadatak da premješta hranu sa očnjaka na kutnjake i da pomaže u tom savladavanju onoga što čovjek ubaci u svoj, u svoj grkljan. Prva, prva, prvo mjesto ili prvi vid gdje dobro treba sačuvati svoj jezik, draga braćo i cijenine sestre, jeste da se čovjek da se čovjek čuva da svom jeziku ne dozvoli da ide u polje koje mu nije dozvoljeno da se bavi sa onim da se bavi sa onim što se njega ne tiče kaže poslanik ali salatu wasalam u poznatom hadisu koji je došao sa ispravnim lance prenosilaca Kaže poslanik ali salatu wasalam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Od lijepog islama, od lijepog islama kod čovjeka je da se prođe onoga što se njega ne tiče. Znači čovjek nema pravo da se bakće problemima koji nisu u njegovom dometu. Nažalost, danas u globalu čovjek najviše se bavi pitanjem sa koga ne traži, ne traži se od njega odgovor. Znači, bavi se sa problemima koje nisu, koji nisu u njegovom dometu i uglavnom raspravlja onome što se njega nikako ne tiče. I zato ko želi da sebe sam testira, da vidi ima li kod njega ljepote islama, min husni islamil mar'i, terkuhu mala ja'nihi, Ako hoćeš da vidiš ima li lijepa islama kod tebe, onda pitaj sebe da li si ostavio ono što se ne tiče. Ili si potrošio svoj jezik na ono što te se ne tiče. I zbog toga savjet prvo sebi, a onda ostalim muslimanima, čuvajmo dobro svoje jezike od ovog prvo, od ove prve zabrane a to je da se bavčemo sa onim što nije u našem dometu. Danas često čujemo priče kako mnogi muslimani liju krokodilske suze za čovjekom koji se zove Bilal Bosnić ili prije toga neki Fulan ili Allan kao žao im šta se to sa njim desilo. A nisu nisu te krokodilske suze donijeli do svog brata Bilala, pa kazali, pogledaj šta je nakapalo, zato što se to nas dobro tiče. Zato danas kada pogledamo muslimane u globalu, sjede i rješavaju mahalske probleme. Kile wa kalu wa kethretu su'al. Rekla, kazala i puno zapitkivanja, rekla, kazala ono što nije rekao Allah i njegov poslanik i puno zapitkivanja o nebitnim pitanjima. Pitaju ljudi gdje bunar u koga je bačen Jusuf ali selam, gdje je Salihova deva, gdje je ta stjena bila, gdje je Nuhova lađa, gdje je pećina kef, gdje je Musao štab, kako se zvao čuko koji je bio sa Sabul kef. A ne znaju osnovne temeljne stvari koje su vezane za iman, islam, ihsan, da ne govorimo onda u fikskim propisima kako se snalazimo često kao slon u prodavnici kristala. Druga, drugi vid opasnosti jezika, draga moje braće i cijenine sestre, jeste الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي a to je da čovjek priča i da priča o griješenju. Danas ljudi sjede i hvale se jedni drugima šta je ko od grijeha uradio. I tako troše svoje piranije i svoja sjela i često na tim svojim sjelima šire laži u pogledu muslimana i mu'mina. Pa Allah te bareke o ta'ala upozorava sve nas svojim govorom u suri An-Nur kada je kazao uzvišeni Inna alladine juhibbuna an tašija al-fahišatu fil ladine amanu lehum azabun alimu fid dunja wal ahire Wallahu ja'lemu antum la ta'lemun Zaista oni koji vole da se proširi tuhma i da se proširi laž u pogledu vjednika i da se vjednici optuže za razrad takvima slijedi bolna pagleta a i na ahiretu Wallahu ja'lamu antum na ta'lamun Allah zna a vi ne znate Ovo je između ostalog ajet koji je došao da odbrani čast majke pravovjerni čerke najboljeg muslimana posle Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme Ajše rabi Allahu ta'ala anha. I danas često vidimo da ljudi sjede i kahvedišu i na vjernike iznose ogromne laži i potvaraju i za razrat, a oni su u razratu do zuba. Zbog toga trebamo dobro voditi računa da ne bi sramotili muslimane i da ne bi iznosili mahane muslimanima, jer kako je kazao poslanik ali salatu wasalam u hadisu koga bileži ima Ahmed u svom usnedu, kaže poslanik ali salatu wasalam, La tu'zu ibad Allah. Nemojte ezijetiti Allahove robove. Wala ta'iruhum. Wala tatlubu auratuhum. Nemojte i sramotiti i nemojte tragati za njihovim sramotama. Fa innahu man talaba aurata akhi almuslim. muslim Jer zaista onaj koji bude tragao za sramotama muslimana, to jeste želio da osramoti muslimana, palle vallahu auratahu hatta jefdahuhu fi bejtihi. Allah žele šanu će takvog poniziti, osramotiti, pa čak u njegovoj kući. Jer je nagrada kazna iz iste vrste. Ako ti želiš nekoga poniziti, ako ti želiš odekome ružne vijesti pronijeti, i svoj jezik otrovati gibetom i nemimetom, kedibom i ostalim epitetima koji su svojstveni munaticima i onima alledine ti kulubijem marom u čijima srcima je bolest fe zadehumullahu maroba i Allah povećava tu bolest onda će takve Allah tebareke bareke ta'ala poniziti što bi naš narod kazao kad se najmanje nadaju ponizit će ih čak u, njegovi, u njihovim kućama pred njihovom čeljadi i njihovim najbližnjima. Sljedeći vid gdje treba dobro obratiti pažnju na ovaj komad mesa u kome kosti nema, jeste zabrana korištenja jezika da se sa njim govori razatan govor, psovka, i sve ono što danas čujemo na svakom koraku kod džahila koji nas okružuju. Jer je to opra, opasna stvar. A u pogledu nas, vjednika, da dobro vodimo računa, da ne bi svojim jezikom koga proklinjali. Jer kaže poslanik, ali salatu wasalam, la'nul muslim ke katlihi, kaže, proklinjati muslimana je kao da si mu glavu otkinuo, kao da si ga ubio. Kaže poslanik kada alaih salatu wassalam na drugom mjestu, Lejse al mu'minu bit ta'ani wal la'an, wal al fahiš, wal al bedi. Kaže, nije musliman onaj koji proklinje, koji potvara proklinje, i koji razratno govori i jezijeti. U vreme poslanika, ali i salatu wasalam, jedna žena je proklela svoju devu. Pa je rekao poslanik, ali i salatu wasalam, Hudu ma alejha otru uzmite ono što je kod nje, na njoj, i pustite je. Jer kaže, ne želim da u našoj pratni bude prokleta deva. Naši poslanik ali je salatu u osalam je zabranio muslimanima da proklinju jedni drugi i da ružno govore jedni o drugima. Ne smimo čak hajvana proklinjati, a kamoli da proklinjemo neubu billahi insana. Da nas Allah od svega toga sačuva. Nama je ostalo da kažemo lijep govor i da se lijepim govorom branimo od zuluma. Zato nam Allah Želešanom kaže idfa' bile ti je ahsanu sejje'e. Uzvrati, neka tvoja, znači, artiljerija i odbrana bude protiv oni koji ti ezije čine i koji te napadaju, da na ezijet i na loše da uzvratiš dobrim. Znači, musliman uzvraća dobrim. I zato je Hasan al-Basri govorio kamo sreći da imam dovoljno datula da šaljem na adresu onih koji me gibete. Htio je na taj način kaza samo vi nastavite takvim tempom jer sve što kažete a niste potrefili ili ne do Allah ogibetili ste me vi meni tada činite veliko dobro. To jeste prebacivate sa svog konta na moje konto sevape, a ja imam potrebu za sevapima, jer će sevapi biti, znači, jedan od kodova koji će uz Allahu te bareke o tala pomoć biti jako bitni na sudnjeme danu za naš konačni plasman Farikum fil dženneti o Farikum fil sa'ir, skupina za džennet, a skupina za džehennem, da nas Allah te bareke o ta'ala sačuva džehennema i džehennemske patnije. Četvrti vid gdje treba dobro obratiti pažnju da ne bi jezik zabrljao i daleko nas u propast odveo, jeste zabraniti jeziku prekomjerno smijanje. Da jezik izaziva smije, da priča ono što izaziva prekomjeran smije, jer tada čovjek umrtvuje svoje srce. A pogotovo u tom smijehu i cirkusu da se pričaju vicevi ili da se pričaju rivajeti od nasrudin hođe i ovoga i onoga negoda i kada se šalimo i kada šalu zbijamo da to bude kao što je radio poslanik ali salatu wasalam jemzah vola jekul illa haqqa smijao se i šalio se poslanik ali salatu wasalam ali nikad nije rekao osim samo istinu peti vid opasnosti od jezika gdje trebamo dobro voditi računa da nam jezik ne bi pokvario plasman i dunjaluka, pozitivan plasman i dunjaluka i ahireta, jeste ismijavanje, ponižavanje, omalovažavanje vjernika muslimana. Ili općenito ljudskog ili hajvanskog roga, roda. Ne smijemo se ni životinjama ismijavati, a kamoli ljudima, jer to često može upropastiti našu pravu vjeru. Zato Kur'an kaže Vojnu li kulli humezati lumaze." i teško svakom podrugljivcu onome koji ismijava, koji znači koristi svoj govor da bi ponižavao i da bi omalovažavao a Allah Đelešanuhu kada god kaže u Kur'anu fe vojl ili vojl kada prijeti sa vejlom, vejl je vid azaba i to je jedan poseban teritorij ili posebna dolina u džehennemu na nas Allah Đelešanuhu od te džehennemske doline sačuva. Sljedeći vid gdje trebamo obratiti pažnju da sačuvamo svoj jezik, ovo je možda i najbitnije, a svaka ova tačka je bitna, To je, draga braćo i cijene sestre, područje koje je danas ufatila velika epidemija. Danas da Allah te bareke o ta'ala sačuva, pošto je Dunjaluk postao jedno selo i na Dunjaluku se brzo vidimo preko ove tehnike ili u komunikaciju stupimo, znači na velika se vrata, na kilometre se gibeti, nemimeti, laže i petlja, a sve su to epiteti koji su epiteti nevjenika, munafika i oni koji o Allahu tebareke wa ta'ala slabo šta znaju. I zato se posebno akcena stavlja da zatvorimo svoje jezike i zabranimo im gibet. Jer gibet i nemimet su veliki grijesi. To su grijesi koji nemaju dunjalučkog sultana u smislu da imaju šarijetsku kaznu na dunjaluku. Ali Allah te bareke barekevo ta'ala prijeti bolnom džehennemskom patnjom onome ko bude gibetio, a pogotovo ko bude nenimetio. Poslušajmo ove riječi naše poslanika, ali salatu wasalamu za one koji, koji gibete. Kaže ali salatu wassalam i jakom od gibe fa innel gibete ešeddu mine zina. Kaže vodite računa da ne odete u gibet. Bojte se gibeta, nemojte gibetiti jer je gibet opasniji od zinaluka. Innel ređule kad jezni u jetub u jetub Allahu alihi čovjek učine zinaluk pokaje se I Allah te bareke ve taala mu oprosti. Wa inna sahibal ghiba la yaghfir lahu hatta yughfar lahu sahibuhu, hatta yaghfir lahu sahibuhu. A kaže onaj koji je nekoga ogibetio, neće mu biti oprošteno dok mu ne oprosti onaj kojega je ogibetio. Pogledajte, draga braća i cijene sestre, mi znamo kakva je kazna za zinalučara za mladića stotinu bićeva u kojim nema samilosti i nema taj autova, nego se tuče počinitelj tog čina. Ako preživi, više mu nikad to napasti neće. A ako umre, Allah mu oprašta grija na nama još da ga obučemo u najeftinije odijelo. Prije toga ga okupamo i namiršemo i pošaljemo ga na onaj svijet lakši za jedan grijev. A zamislite onda kakva je kazna za onoga koji je oženjen. Kamenovanje. Tuči kamenjem u glavu i prsa i po čitovom tijelu. Dok se ne ubije takav. A poslanik kada je salatu wasalam stavlja ovde gribet na nivo zinaluka. Hoće kazati poslanik kada je salatu wasalam Allah najbolje zna da je ovo jako opasna rabota i opasno područje koje može upropastiti, kako kaže naš plasman, na Dunjaluku i na Ahiretu. Mi znamo da će na nam juadlepil kabr, da će onaj koji bude prenosio riječi, on je još opasniji za kvadrat od onoga koji samo gibeti. Jer onaj koji gibeti, on spominje ono što ima pri čovjeku a onaj koji ne mimeti, on ciljano prenosi da bi zavadio. Pa kad ciljano prenosi, onda mora dodati, mora to upakovati, mora to dobro znači urediti da načini fesad i nered među ljudima. I zato vi znate u poznatom hadisu koji je došao u Sahiju kod imama muslima, da je poslanik, ali je salatu selam naišao pora i pored svakog od njih ubao po jednu grančicu. Pa kada je bio upitan zbog čega to radi, rekao je ovaj prvi la je statilu min al bul baul, ovaj prvi se nije čuvao od mokraći u ovaj drugi kane jemši fil, meni, fil, fil gibe on nanime a ovaj drugi je puno gibetio nanimetio Pa je poslanik alaih salatu wasalam ukopao ovu grančicu i to je mogao ukopati samo poslanik alaih salatu wasalam. Danas u oravskom svijetu, iako nema drveća, i zadnji ko ima dvije, tri palme pred kućom, misli da je najbogatiji čovjek na svijetu, da im je malo ove naše bukot, bukotine, bukovi drva i rastovine, oni bi se izgubili, mislili bi da je ovo ahiret, da je ovo džennet, ali su zloupotrebili ovu predaju pa idu svojim mrtvima, koji mnogi odi nisu klanjali i postili, ili su klanjali i postili, ali su imali širkijata u svom vjerovanju i džehla u svom svatanju vjere, pa im na dan Bajrama naši počnjaci na mezaruke, a i Arapi često po Šamu na mezaruke, naši bošnjak, naše bošnjakinje u Minićima, a Arapkinje sa narankom grana, a tamo je teško do ogranka doći, a kamoli do stabla i ubadaju to pored kaburistana kako bi ublažili kaznu. Eto, sami znači imaju sumnju da im njihovi mrtvi nisu spašeni da se pate u, u džehennemu, jer poslanik ali se u Kaburu, to jeste u Kaburu, jer poslanik ali sam nije džaba zabeo, zabo ove dvije grančice, znači objavom je bio obaviješten da se ova dvojica pate u kaburu, da ne uživaju, znači u kaburu, ovaj prvi zbog mokraće, a ovaj drugi zbog prenošenja tuđi riječi, to jeste stiljem da se zavadi. Zato je kazao poslanik kada je salatu wasalam, kako je došlo kod Buharije i muslima, la jedhul džennete nam neće u džennet ući onaj koji bude nemimetio, koji bude ciljano prenosio da zavadi i da posije mržnju i da ponizi određenog insana i da naradi, naradi, napravi nered i na kopnu i na moru. I zato nam Allah Đelešanu kaže وَلَا تُطِيَ كُلَّ حَلَّا فِي مَهِينَ I ne slušaj ni jednog krivokletnika. Ima ljudi koji se samo kletu. Wallahi, tallahi, billahi. a iza svakog tog ili prije svake te zakletve velika laž. Pa hoće s tim zaklinjanjem i zato učenjaci kažu da čovjek u osnovi koji se puno zaklinje, on u osnovi puno laži. A kod nas muslimana zakletva pa ide samo kada se hoće u potpunu tijekinu pogledu određene priče ili presude ili nejasnoći, onda zatražimo od osobe da se zakune Allahom te bareke wa ta'ala. Hamazim meša'im binemim. Prezrena klevetnika koji tuđe riječi prenosi. Men da'in lil hajri mu'atedin etim. I koji, znači, je veliki silnik i veliki griješnik koji prezire svako dobro i koji u grijehu srlja samo naprijed. Zato uzvišeni kaže وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Mi smo stvorili čovjeka insana i dobro znamo šta mu njegova duša ozlana, na šta ga njegova duša ozlana govara. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ I mi smo njemu bliži od žile kuka, kucavice. Znači Allah tebareke wa ta'ala je o svemu obaviješten. I on je ar-raqib, onaj koji nadgleda situaciju i on je esemija, onaj koji sve čuje, el alim, onaj koji sve zna i zbog toga, draga moja braća i cijene sestre, kada vidimo da je određeni objekat pod video nadzorom, vodimo računa kako se ponašamo, ako nam slini naš nos, vodimo računa da to lijepo očistimo nos kako nas ne bi ona kamera tamo zabilježila, pa se neko na naš račun smijao. A zamislite kakve kamere ima Allah tebareke u ta'ala i kakve presluškivače ima Allah tebareke u ta'ala. Šta mogu njegovi meleki? Može li njima išta promaći? I zato postavi sebi, dragi moj brate, pitanje. Šta ćeš da sa tim svojim jezikom? Hoćeš li ga koristiti za, da zadobiješ Allahu te bareke o ta'ala zadovoljstvo i budeš zakir, onaj koji puno koristi jezik, ali u pravom pravcu, u pravom smislu, a to je da puno Allaha te bareke o ta'ala spominje, a da zatvoriš svoj jezik i da ti budeš stražar pred tim rešetkama, pred tim zubima, i ne dozvoliš svome jeziku osim da dobro govori kao što je kazao poslanik alaih salatu wasalam men kane ju'minu billahi wal jomil ahir fel je kul hajra eul jasmut ko vjeruje u Allaha i sudnji dan ovo su velike riječi neka samo kaže dobro ili neka šuti zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da samo dobro govorimo I čak kada nas drugi vređaju, idfa billeti hije ahsanu, seje, na dobro, na zlo da uzratimo, na zlo da uzratimo dobrim. Idfa billeti hije ahsan, da uzratimo dobrim. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Pa ćeš vidjeti da onaj ko te dojuči drvljem i kamenjem. Ako ti osaboriš i svoj jezik sačuvaš, da će ti postati prisni prijatelj. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا A to ne mogu samo osim oni koji su obskrbljeni velikim saborom od Allaha tabarake wa ta'ala. Zato, draga moja braća i cene sestre, danas često koristimo ovaj jezik i za ove tehnike, pa onako, znači i za ove tehnike, i za telefonske slušalice, ili interneta i ovi svi pomagala često svojim jezicima šaljemo tako ružne priče i tako ružne vijesti a znajte da je kazao poslanik ali salatu wasalam dovoljno je čovjeku laži samo da priča sve ono što čuje znači samo da čovjek priča nešto što su ljudi rekli a nije rekao Allahu poslanik a prije njega Allah dželle šanu to je dovoljno da nešto mora o sebe dodati. Zato molim Allaha tebareke ve ta'ala da naše jezike sačuva od onoga što oni mogu zarajtati, da s našim jezikom zaradimo drugi dio ove lijepe vjere, da s našim, s našim jezikom, kao što nam je obećao poslanik alaih salatu wasalam, garantujemo našem poslaniku sallallahu alaih veseleme, da ćemo ga čuvati kako bi nam Allah tebareke ve taala dao lijepo mjesto u džennetu أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماذا دهاك احكي لي عل الحديث معي مجفف عنك بعض المعنى العلقاني لقد شهدت أبي والموت يصرعه ولم يجد مسعفا من قلب إنساني نادى بني يسقني فالصدر ملتهب فقلت نفسي الفداء